الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegov uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza družimo se sa knjigom Rijadu Salihin čuvenog imama Enneveja Rahmetullahi Alehi. Mi ćemo ako Bog da još jedan ili dva termina imati do Ramazana. E, jeste malo pokasno termin poslije jacije, ali jednostavno do Ramazana ne možemo mijenjati termine. Ako Bog da nakon, e, u Ramazanu ćemo praviti pauzu, nakon Ramazana kada krenimo, inšala, promijenit ćemo termin da bude malo e, ranije i dostupačniji. <clears throat> Za one koji e, nisu prisvali e, proteklim predavanjima, mi smo počeli e, govoriti o poglavlju vrijednosti Ramazana, propisi vezani za Ramazan. Došli smo do 557. stranice. Za one koji imaju knjigu i žele da prati, 557. stranica, posljednji hadis, 120 i 120 i, odnosno 1226. hadis od Ebu Huriri radi Allahu da prenosi da je Allah poslanik rekao kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana nemojte postiti. Mi smo prošli put malo govorili o ovom hadisu i mm, komentarišući ovaj hadis mi smo i završili e, posljednje predavanje. Znači, e, mjesec Ramazan, prije njega dolazi mjesec koji se zove Šaban, a poslije mjeseca Ramazana dolazi mjesec koji se zove Ševal. Preneseni su vjerodostojne predaje kojima stoji da Allah poslanik se mnogo, mnogo postio u mjesecu Ša'banu. Čak znači u nekim hadisima Aisha radijallahu ta'ala kaže Allahu poslanik postio je cijeli Šaban. Definitivno Allahu poslanik nije postio apsolutno cijeli Šaban, ali toliko je mnogo postio da je Aisha kazala postio je skoro pa cijeli Šaban. Imam ovaj hadis koji bilježi imam at tirmizi rahmetullahi alejhi gdje Allah poslanik alejhi salatu kazao kada nastupi druga polovica mjeseca Šabana nemojte postiti. Kako onda shvatiti ovaj hadis ako znamo da je Boži poslanik postio skoro pa cijeli šaban, ovdje dolazi e, do zabrani. Pa smo rekli da velika većina islamskih činjaka ovaj hadis smatra daif hadisom, neispravnim hadisom i tako da jednostavno ostaje pitanje posta u mjesecu Šabanu, da je to e, dobrovoljno djelo, da je to pohvalno djelo i da je propisano djelo. Znači, ako kažemo da ovaj hadis koji je citirao imam en nevevi, ako je bilježi imam tirmitija, da nije vjerodostojan, samim tim mi nemamo nikakav problem, jer imamo jasne hadise u kojima stoji da Allah poslanik ali se letu selam mnogo, mnogo posti u mjesecu Šabanu. <clears throat> Ako bi privatili da je hadis vjerodostojan, kako onda shvatiti ovu zabranu Božih poslanika da se ne posti e, nakon e, druge polovine, kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana, pa kažu islamski učenjaci, prva stvar, e, može se satiti da zabrana se odnosi na pokuđenost. Ne da je e, haram, već je pokuđeno, jer u takvim slučajevima ako Boži poslanik nešto zabrani, a imamo s druge strane hadis da je Boži poslanik to radio, onda ta zabrana se spušta na neki nivo pokuđenosti. E, s druge strane, Kažu islamski učenjaci da se ovaj hadis odnosi na osobe koji nisu nikako postile. Znači, ako insan nije nikako postio u šabanu, kada nastupi druga polovica šabana, onda više ne bi trebao postiti radići baš po ovom hadisu. Dok ako insan je imao adet da, o, i običaj u prvoj, u prvoj polovini mjeseca Šabana da posti, onda inša Allah, shodno tome da je Allah veliku većinu mjeseca Šabana postio, nema smetnji da nastavi i u drugoj polovini mjeseca Šabana da posti. Znači, možemo rezimirati e, komentar ovog hadisa u sljedeći. E, imamo jasne argumente da je Boži poslanik mnogo, mnogo postio u mjesecu Šabanu i nama, muslimanima, je propisano da se povodimo za Božim poslanikom i da i mi postimo mnogo u mjesecu Šabanu. Dobro, imamo hadis u kojem stoji da je Allah poslanik zabranio da se posti u drugoj polovini mjeseca Šabana, <clears throat> pa smo rekli da velika većina učenjaka ovaj hadis smatra daif. <clears throat> Samim tim ako kažemo da je hadis daif, znači e, onda nemamo nikakav problem zato što daif hadisi se ne mogu e, koristiti kao izvor e, šerijetskih propisa. Ako bi rekli prihvatili činjenicu onog broja učenjaka koji su kazali da je ovaj hadis ispravan, <clears throat> onda smo rekli da se taj hadis odnosi na ljude koji nisu nikako postili. Ako osoba nije postila prvu polovinu mjeseca Šabana, onda ne treba ništa postiti ni u drugoj polovici mjeseca Šabana, dok ako je osoba postila e, prvu polovinu mjeseca Šabana, može nastaviti da posti u drugoj polovici mjeseca Šabana, svakako ako je osoba imala e, neku svoju godišnju naviku, da li je to ponedjeljak, da li četvrtak, da li tri dana u svakom mjesecu ili post da ali ih se SRAM takve osobe definitivno imaju pravo da poste i u prvoj polovici mjeseca Šabana i u drugoj. <clears throat> Nakon toga e, hadis eh, 1227. hadis od e, Ammara ibn Asira radijallahu ta'ala nas prenosi da je rekao onaj ko bude postio na dan u koji sumnja, takav je nepokuran Ebul Qasimu. <clears throat> Još jedna zabrana, mi smo vidjeli prije toga citirali hadis kojeg bilježi Buharija i muslim da Allah poslanik selam rekao nemojte postiti dan ili dva dana prije Ramazana. Nemojte postiti dan ili dva dana prije mjeseca Ramazana i hadis o tome bilježi imam Buharija i Muslim. Ovdje ima, e, ovdje Ammar ibn Jasir radijallahu ta'alanu e, dolazi sa propisom, a kažu islamski učenjaci kada e, Ashab dođe sa ovakvim načinom izražavanja, onda se to uzima da je on to čuo od Božijeg poslanika, ali se letu selam, jer ne bi smio Asab da ovakvu stvar pripiše Božijem poslaniku, ali se letu selam, osim da je to čuo od njega. Pa kaže Ammar ibn Jasir, Ashab Božijeg poslanika, ali se letu selam, insan koji posti dan, za koji sumlja, a poslije ćemo pojasniti koji je to dan, kaže on je nepokoran Ebul Qasimu, nepokoran Muhammedu alaihi salatu wasalam. Koji je to dan sumnje, odnosno na arapskom jeziku mu šek, dan sumnje? Mi kada smo govorili u zimskoj školi Islama i govorili smo i komentarišući Rijadu Salihin, kako Ramazan nastupa i kako završava, odnosno i svaki drugi šerijetski mjesec. Imamo dvije metode kako mjesec može nastati. U islamu mjesec može imati 30 dana i 29 dana. Ne postoji treća opcija. Ne može imati 28 nikada, niti 31 dan nikada. Može imati 29 dana i 30. Pa je u islamu propisano da u mjesecu Ša'banu 29. <clears throat> dana na, na kraju dana <clears throat> kada sunce zađe propisano je da ljudi e, iziđu na, na uzvišenja, ako je znači nema oblaka, da vide da li će se vidjeti mlađak. Ako se pokaže mlađak, znači to se radi 29. dana Šabana. Ako se vidi mlađak, taj mlađak to znači e, obznanjuje da je nastupio mjesec Ramazan. Ako se ne vidi ne vidi se mlađak ili bude spriječeno viđenje mlađaka zato što je bilo oblačno ili bilo kišovito, sutrašnji dan nije Ramazan. Sutrašnji dan je 30. dan mjeseca Šabana i to je taj dan koji se zove Jeumu Šek, dan sumnji. Ljudi su izišli da vide imali mlađak, bilo je oblačno i ne znaju šta će. Allah poslanik u vjerodostojnim hadisma kazao fa in ako se desi da bude oblačno vrijeme, vi prethodni mjesec, u ovom slučaju Šaban, vi ga upotpunite 30 dana i preko sutra je 100%, 100% je nastupio mjesec Ramazana. Pa taj 30. dan Šabana, ako se nije vidio mlađak ili ako je bilo oblačno, to je taj dan takozvani jeumu šek, dan sumnji. Pa je zabranjeno znači u islamu postiti dan sumnje po ovom hadisu koji bilježi Imam Tirmidija od Ammar ibn Jasira radijallahu ta'ranu. a mi smo i prije toga citirali hadise vjerodostojne iz Buhari i Muslima da je Allah poslanik rekao nemojte postiti dan ili dva prije mjeseca Ramazana. Nakon toga <clears throat> na 558. stranici 220. pod poglavlje šta se kaže kada se ugleda mlađak. Pogledajte kako je ova naša vjera lijepa i savršena, kako je potpuna. Do te mjeri znači e, imamo dova koja se uči kada čovjek vidi mlađak. Allahu ekber. Koliko je vjera savršena i lijepa. Ja znam da postoje mnoge druge neke situacije e, kada sam jedne prilike razgovarao sa jednim čovjekom pa mu kažem čovjek kada želi ući u WC treba da kaže bismillah Čovjek se mnogo iznenadio, ono kao, eto, kod vas treba uvijek nešto bismila i uvijek se neke dove uči. Pa ljudi ne znaju da ima dova kada se ulazi u WC, dova kada se iziđe iz wc pa čak dova prije nego što čovjek spolno kontaktira sa svojom suprugom. U hadijskoj bilježi imam Buharija i muslima, Allah poslani kaže, kada neko od vas želi da ima intimni kontakt sa suprugom pa kaže određenu dovu, neće šeitan moći naštetiti tom djetetu e, nikada. Znači, Znači, e, ima čak dova prije spolnog intimnog kontakta. Pa ima dova u islamu kada čovjek tek vidi mlađak. Prvu noć je ugledan mlađak, Allah poslanik je preporučio umetu da uči sljedeću dovu. Talha ibn Ubejdullah radi Allah tonom prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi vseleme nakon što bi ugledao mlađak rekao Allahumme أهله علينا wal islami rabbi wa ربي Allah, hilalu ruštin wa وخير Kaže se u prijevodu ove dovi, Allahu moj, neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom, sa mirom i islamom. Moj i tvoj gospodar, obraća se Allah poslanik e, mlađaku, moj i tvoj gospodar je Allah, ti si mlađak uputi i dobra. Pogledajte, e, Allah poslanik alaih salatu wasalam, za kakve stvari dovi e, prilikom viđenja mlađaka. Kaže Allah poslanik, Allahu moj, neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom. El emn, iman. Dvije veoma bitne stvari u životu čovjekovom da živi u imanu i da živi u blagostanju, da živi u sigurnosti. Nažalost, evo mi, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, živimo zaista i u imanu i u blagostanju i živimo u sigurnosti. Velik broj ljudi ne zna šta znači nesigurnost. Velik broj ljudi ne zna šta znači rat. Velik broj ljudi ne zna šta znači granatiranje. Velik broj ljudi ne zna šta znači protjerivanje. Velik broj ljudi ne zna šta znači muhađirluk i tako dalje. Pa pogledajte Allahu poslanik ali se letu sran kada je vidio mlađa kaže gospodaru moj učini da ovaj mlađak nastupi a mi smo u islamu i imanu i sigurnosti i blagostanju. Nakon toga obraća se Allahu poslanik mlađaku i kaže moj gospodar i tvoj gospodar je Allah. Jer je bilo ljudi u predislamskom dobu koji su e, nekada robovali suncu, nekada mjesecu, nekada zvijezdama, pa Allah poslanik želi da poduči ljude i ova pojava, mlađak, moj gospodar i tvoj gospodar koji je dao da se ti pojaviš tako u tom obliku kao mlađak, gospodar i moj i tvoj je Allah. I kaže Allah poslanik poslije na kraju kao dova, e, moj i tvoj gospodar je Allah ti si mlađak upute i dobra, to jest, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ovaj mjesec bude mjesec u kojem ćemo imati, u kojem ćemo imati uputu i kojem ćemo imati blagostanje. <clears throat> Nakon toga, 221. E, pod poglavlje vrijednost hura i njegovo odgađanje ukoliko ne postoji bojazan da će ga da će granuti zora. Imam Nevi Rahmetullah Alihi počinje da govori o određenim pod poglavljima vezanim za post pa je počeo da govori o sehuru, jer muslimani kada poste, mi smo rekli, e, temelj vjere Islama, jedan od pet temelja vjere Islama jeste post. Govorili smo mnogo i u zimskoj školi Islama i kroz komentar Jadu Salihina koji su to uvjeti da bi post bio nekome obavezan. Nakon toga Čovjek kada posti mjesec Ramazana svakim danom ustaje na sehur i svakim danom se iftari. Za ustajanje na sehur i za e, iftarenje vezuju se određeni propisi, neki su stroga obaveza, a neki su pohvalni lijepi koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik. Zato ja savjetujem braću i sestre, da se uvijek prije mjeseca Ramazana, pošto mjesec Ramazana jednom je godišnji, pa prije Ramazana na nekoliko dana poslušati serijal predavanja o postu ili pročitati neku brošuru o postu ili neku knjigu o postu kako bi čovjek jednostavno osježio svoje znanje e, o propisima posta, a isto tako o nekim pohvalnim i lijepim postupcima vezanim za post, u ovom slučaju sehur. Kaže se od Enesa radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanik alaihi salatu sam rekao sehurite, te seharu, fa inne fi sehuri baroke, zaista u sehuru beričet i blagoslov. Znači vidimo ovdje Allahu poslanik u arapskom znači jeziku kaže te seharu, naređuje imperativ, ustajte ljudi na sehur, doista je sehur blagoslovljen obrok, Doista je u sehuru i ustajanju na sehur veliki beričet i blagoslov. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek vjernik bi trebao da ustaje na sehur i vidjet ćemo opet shodno drugim hadisima, ako čovjek, jer zna se desiti kada čovjek legne spavati, kada ustane sehur, nema više apetita da jede, ako ništa da čovjek uze, uzme i da se napije, ako ništa, čašu ili gutljaj vodi. Pogledajte kako je vjera lijepa i savršena. Čovjek treba da posti u toku dana od pojave zori do zalaska sunca. Čovjek ne smije ništa jesti, ni piti, niti spolno e, imati spolni odnos sa suprugom. Pa je Islam propisao i naredio i dozvolio čovjeku da pred samu zoru ustani i da najede se, jede, pije kako bi mu bilo lakše sutra ispostiti. Pa znači, ustajanje na sehur nosi u sebi e, i dunjaručki i ahiretski koristi. Dunjalučka je korist što ćemo sutra lakše ispostiti. 100% insan koji je ustao na sehur i napio se dobro vodi, sutra će lakše ispostiti nego insan koji je u 11 sati na napio se vode i legao spavati. Razlika je sigurno ustati na sehur. Pa je znači iz dunjalučkog aspekta pohvalno i lijepo ustati na sehur. Sa ahiretskog aspekta, gledamo s aspekta vidimo da Allah Posani kaže te seharu, ustajte. Znači naređuje. Druga stvar, Allah kaže da je e, obrok sehura blagoslovljen. U drugim vjerodostojnim hadisima Allah kaže doista Allah i njegovi meleki blagosiljaju ljude koji su ustali na sehur. Allahu ekber. Treba li čovjeku veći podstrijek da ustane na sehur od toga da uzvišeni Allah sa svojim melekima blagosilja ljude koji su ustali na sehur. Isto tako, e, sehur se dešava prije nastupanja zori. To je ta zadnja trećina noći. Pa to vrijeme je znači jedno posebno vrijeme u islamu. Allah poslanik alaih salatu sram kaže u hadisu kada nastupi zadnja trećina noći. Uzvišeni Allah svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i postavlja dva pitanja. Ima li neko da mi nešto traži pa da mu dam? Bilo šta, sve što je halal, sve što je dopušteno, da traži da mu dam, ima li neko da traži oprost grijeha pa da mu oprostim? Pa čovjek kada ustani na sehur, ako ima vremena dok supruga postavi sehur, da ode, da abdesti, kratko klanja dva rekiata, nakon toga podigni ruke, uputi dovu svome gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala za dobro i dunjaluka i dobro ahireta. Jedna od najboljih dova u islamu jeste kratka dova, a najsveobuhvatnija dova nju je mnogo učio Boži poslanik Rabbena atina fi dunja hasene, u fil ahireti hasene, u atina azaben nar gospodaru, podari nam dobrotu Dunjaluka, uživanje na Dunjaluku, podari nam dobrotu Ahireta i sačuvaj nas vatri. Tri najbitnije stvari u životu. Daj da nam je lijepo na Dunjaluku, daj da nam je lijepo na Ahiretu i sačuvaj nas vatri. Čovjek koji dobije ove tri stvari ne treba mu ništa više. Pa čovjek da ustane u tim kasnim satima prije nastupanja zorije, prije sabaha, pa nešto pojedi, pa nešto popije, klanja dva rekiata, uputi dovu svome gospodaru, definitivno postiče mnogo dobra kako dunjalučkog, tako i ahiretskog. <clears throat> Nakon toga, hadis 1230. od Zaid ibn Sabita radijallahu trenutno se prenosi da je kazao Sehuli smo sa Allahovim poslanikom, a nakon toga ustali smo da obavimo sabah namaz. Ne kupita koliko je vremena proteklo između sehura i namaza, onoliko koliko je potrebno da se prouči 50 ajeta. U svakom slučaju, ovo su neke njihove mjere u to vrijeme nije bilo satova da se moglo precizirati, ali znači Boži poslanik bi prekidao, prekidao bi prekidao bi sehur, nakon toga ostavljen jedan period i onda bi ljudi klanjali sabah, pa ovaj ashab prenosi, pogledajte koliko je precizno prenesen život Božjih poslanika kaj mi smo se sehurili, pa smo ustavili klanjamo se, sabah, pa kažu koliko je bilo između sehura i klanjanja sabaha. Kaže onoliko koliko treba da se prouči prosječnih nekih pedesetak ajeta. <clears throat> Nakon toga jedan interesantan hadis, a to je 1231. hadis od Ibnu Omera radijallahu ka se prenosi da je kazao Allahov poslanik imao je dva muezina, Bilala i Ibnu Umi Maktuma. Pa je rekao, Boži poslanik je rekao, Bilal uči ezan noću, pa jedite i pijte sve dok ezan ne zauči Ibnu Umi Maktum a između dva ezana bilo je samo toliko vremena da jedan siđe sa mjesta odakle učio ezan, a drugi se popni. Ovaj hadis bilježi Baharije Muslim u ovoj knjizi koji ima knjigu Rijadu Salihin, ovog formata na 559. stranci ima izuzetno jedno lijepo pojašnjenje. U svakom slučaju rezime svega jeste za vrijeme božjih poslanika, a i danas dan se to eh, i dalje praktikuje u Mekiju, Medini, u mnogim, mnogim zemljama islamskog svijeta, kada su u pitanju, znači pogotovo u Ramazanu, da se uče dva ezana za saba. Odnosno, prvi i nije za saba. Prvi, sa, prvi ezan se uči jedno pola sata prije nastupanja zore, baš da bi ljude eh, probudio da ustanu na sehur, da bi ljude probudio da e, ustanu klanjati vitre. Pa znači danas dan zna se desiti ljudi kada odu u Meku i Medinu, kada odu na umru, pa ne znaju, čuju taj prvi jezan, požure u džamiju i misle da je nastupio sabah. I čekaju onda u džamiji, sjede pola sata, nakon toga opet uči drugi ezan, to je ezan nastupanja sabaha. Pa Allah kaže, kaže svojim ashabima, imao je dva Muezina, Bilala i Ibni Ummi Maktuma, pa kaže Allah poslanik, Bilal uči jezan noću. Znači on, kad čujete njegov ezan, to znači ustajte, trebate jesti, trebate piti, trebate se huriti, ko nije klanjao vitre pred spavanje, neki sada klanja, sve to radite dok čujete Ibnu Ummi Maktuma. Pa kaže ovaj prenosioc hadisa ovdje, to je bilo njegovo zapažanje, između, kaže, ta dva ezana je bilo toliko vremena, Kod njih se u to vrijeme učili ezanica nekog visokog mjesta kao skrova neke kući. Pa kaže, toliko bi bilo vremena da jedan siđe, jedan se popni. Ali je to njegovo zapažanje s druge strane, E, nemoguće da je toliko kratko vremena bilo da bi neko mogao ustati, se huriti, da bi neko mogao klanjati vitre. Taj period je sigurno mnogo duži, znači možda neki 20 minuta do pola, pola sata. Ali je to bilo njegovo zapažanje, možda je se desilo da taj muezin koji je, koji je prvi bila učio ezan, ostao je mjestu gdje je učio ezan, pa kada je sišao, ovaj se drugi već trebao popeti. Ali u svakom slučaju i danas dan se ovaj sunnet praktikuje eh, i u neki u Medini, u mnogim nekim e, džamijama eh, islamskog svijeta, da kada je u pitanju Saba da se uči dva ezana, prvi ezan se uči za vitr namaz. Uči se za sehu da ljudi znači ustanu i da klanjaju vitr namaz, da ustanu na sehur, a drugi ezan označava nastupanje sabah namaza i samim tim prestaje znači e, dozvola jela i pića kada je u pitanju mjesec Ramazan. <clears throat> Nakon toga 222. poglavlje vrijednost požurivanja sa iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara. Znači, imam e, Nebevi Rahmetullah i kao da kaže u ovom poglavlju ćemo vam pojasniti tri propisa. Vrijednost požurivanja sa iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara ili prilikom iftara. E, vidite koliko je vjera potpuna, koliko je savršena. Mi imamo precizirano od kad postimo, od pojave zore do kad postimo. Postimo do zalaska sunca. Ali iza sehu, sehur, za iftar vezuju se mnogi, mnogi neki propisi. Pa prvi od tih propisa jeste da je pohvalno i lijepo da čovjek požuri sa iftarom onda kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara. Pa primjer radi, imamo ljudi kod nas kada vidi je učiti ezan, upali se kandilji, čeka, kaže, sačka ću ja do kraja ezana kao ispred ostrožnosti. To je greška. Dok, efen, dok muezin, efendija ili kandilji počni Allahu ekver, odmah je propisano požuriti sa iftarom. Ima drugi ljudi koji idu u džamiju na akšam, pa će otići na akšam i vratit će se kući, nakon toga će tek iftariti. Sve je to neispravno. Znači, hajde da kažemo, e, bolje je dok budemo sigurni da je nastupilo znači vrijeme iftara, da odmah se iftarimo, znači nećemo čekati dok završimo jezin cijeli ezan. Dok on rekne Allahu ekber, Allahu ekber, mi ćemo početi iftariti. Niti ćemo čekati da klanjamo pa da se iftarimo. U islamu je pohvalno i propisano čovjek se prvo iftari, nakon toga da klanja namaz. Pa kaže se u ovom vjerodostojnom hadisu Cehl ibn Sa'da radi Allahu da Allahu poslanik rekao: Ljudi će neprestano biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Ljudi će, neće prestati biti u dobru, sve dok budu požurivali sa iftarom, imate neki sekti u islamu koji, koji toliko odgađaju iftar dok se zvijezde pojavi na nebu. A to može biti možda i, skoro pa i pola sata nakon nastupanja akšama, što je svakako neispravno. Znači vidjet ćemo iz drugih hadisa da Allah poslanik ali se sam kada bi se vidio horizont i kada bi vidio da je sunce već zašlo sigurno, Allah poslanik bi e, preporučivao i naređivao da se odma iftare. Pa je znači od sunneta da insan se iftar iftari onda kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara i neće čekati do kraja ezana, niti će čekati da se klanja. Već dok čuje Allahu ekber, Allahu ekber, čovjek će se iftariti. <clears throat> Nakon toga hadis 1234. 1234. Mesruk Ebu Atija kazuje, Mesruk i ja ušli smo kod Aiše radi Allah anha, pa joj Mesruk rekao, šta misliš o dvojici Muhammedovi salatu wasalam ashaba, od kojih nijedan, e, ni ne, e, ne, zanemaruje dobra djela. Jedan od njih požuruje sa akšamom, namazom i sa iftarom, a drugi odgađa namaz i iftar. Aisha je upitala koji od njih dvojice požuruje sa akšamom i požuruje sa, e, iftarom. Pa su kazali Abdullah, misleći na Abdullaha ibn Mes'uda. Ona je onda rekla tako je postupao Allah poslanik alaihi salatu sram hadis bilježima muslim. Šta je se desilo? Vi znate da svi ashabi nisu na istom stepenu kod Božeg poslanika u pogledu toga koliko je ko od njega naučio znanja. Pa se desilo da ljudi iz druge generacije su vidjeli neke ashabe Božijeg poslanika da odmah požuruju sa akšamom i požuruju sa iftarom. A neki su opet ashabi, ne znajući za ove vrijednosti, malo odgađali akšam i iftar. Pa su oni došli kod Aiše, znajući da Aiša ima znanje o tome, jer je ona supruga Božijeg poslanika. Ne spominjući njihova imena, oni su kazali, Pitali su Išu riječima, a Iša i dvojica ashaba Božih poslanika. Obo dvojica od njih, znači oni su obojica učeni, znači e, mi poštujemo i vrednujemo. Jedan od njih požuruje sa iftarom i sa namazom, a drugi odgađa iftar i namaz. Pa Iša onda pitala, pitala Ko je od njih taj koji požuruje iftar i požuruje namaz? Pa su rekli to je Abdullah ibn Mes'ud. Abdullah ibn Mes'ud je bio jedan od najučenijih ashaba Božje i poslanika ali salatu sram, pa je ona kazala e tako to kao što radi Abdullah ibn Mes'ud koji požuruje iftar i požuruje namaz, tako je radio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. E, prethodni hadis i ovaj hadis i ovaj koji će doći, svi oni ukazuju da je pohvalno i lijepo da čovjek kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara, da da iftari. Kaže se u sljedećem hadisu od Ebu radi Allahu se prenosi da je Allah poslanik rekao uzvišeni Allah kaže meni su najdraži oni moji robovi koji požuruju sa iftarom. <clears throat> Ovaj hadis je daif, ali u svakom slučaju e, znači imamo druge, imamo druge hadise koji potvrđuju ovo značenje, odnosno da je sunnet lijepo požuriti sa iftarom. Nakon toga, 1236. E, hadis Omer ibn Khattab radijallahu prenosi da je Allah rekao kada se sa ove strane, sa istoka, pojavi noć, a u ovom pravcu uzmakni dan i kada sunce zađe, postaće iftariti. Allah poslanik jedne prilike svojima sadma pojašnjava propis i kaže ovo je znači istok, ovo nam je zapad. Pa kaže Allah poslanik kada ovda počinje dolaziti noć jer sunce kako odlazi, od tuda se pojavljuje noć. Kaže kada se noć pojavi sa istoka, kada sunce zađe, kada znači se pojavi, e, zađe sunce, nastupilo je vrijeme kada iftar, kada postaš treba da se iftari ili to je vrijeme kada postać može da iftari. U svakom slučaju e, u ovoj knjizi na 560. stranci imate e, prelijep komentar ovog hadisa kako nekad jednu te istu riječ ljudi mogu shvatiti na više načina. U svakom slučaju Allah poslanik alaihi salatu wasalam je kazao kada se sa ove strane sa istoka pojavi noć, a u ovom pravcu uzmakne dan i kada sunce zađe postaće iftariti. Znači, Boži poslanik je podučio ashabe da onog momenta kada budu sigurni da je sunce zašlo za horizont, svakako ovdje se misli u situacijama kada čovjek vidi krajnji horizont. Ne može čovjek koji je između dva brda, njemu sunce zađi u tri sata, nemoguće je da je tada vrijeme iftara, već se misli znači onog momenta kada čovjek zaista vidi krajnji horizont i vidi da je sunce zašlo, tog momenta nastupilo je vrijeme iftara. Nakon toga e, hadis 1237. E, Ebu Eufa radijallahu ta'ala kazuje, putovali smo sa Allahim poslanikom, alaihi salatu a on je postio. Pa kada je sunce zašlo, on reče jednom od prisutnih, siđi sjahalice i razmuti nam kašu, daj nam hranu. Allahu poslaniće, a da sačekamo da se malo smrkni, upita ovaj, sjaši i razmuti nam kašu, opet će Allahu poslanik, ali još on jedan, ali on još jedan ali još je dan, ponovio je ovaj asab, sjaši i razmuti nam kašu, ponovio je Allah poslanik alaih salatu wasalam, onaj tada sjaha pa im umuti kašu. Nakon što je to popio Allah poslanik se salatu selam reče, kada vidite da je noć došla odavde, za postača je nastupio iftar, a zatim je rukama pokazao prema istoku. Vidite, Znači koliko je Allah poslanik ali se letu selam žurio sa iftarom, nešto je gladan, već zato što je to sunnet i pohvalno. Do te mjere da ovaj ashab kaže i zaista kada čovjek tek sunce zađe, još je, još je dobro vidno, definitivno, tek će nakon zalaska sunca početi lagano mrak da nastupa. Pa Allah poslanik kada je bio sigurno da je sunce zašlo, rekao jednom od suja saba, siđi sjahalice, pripremi nam hranu, kašu, sok, nešto da popijemo, da iftarimo. Pa je on kazao, Allah poslanik, da još samo malo sačekamo, da mrak, budemo sigurni. Pa mu je Allah poslanik rekao, siđi, napravi nam iftar, pa je on rekao, ali još je dan, jer tek sunce kada zađe, definitivno još je dan. Možda i, i pola sata nakon zalaska sunca još, još je vidno. Kaže, Allah poslaniće, još je dan. Pa je Allah opet rekao, siđi onog momenta, znači kada sunce na horizontu potpuno zađe, nastupilo je vrijeme kada postač može, kada postač može da prekini svoj post. Ovaj hadis nam praktično praktično pokazuje da Allah poslanik ali se letu sram mnogo pažnje posvećivao e, požurivanju sa iftarom. <clears throat> Nakon toga imam nevevi, pošto je u samom poglavlju, e, u naslovu poglavlja pojasnio da će govoriti o tome čime treba čovjek da se iftari. Počinje imam nevi da govori o hadisima koji govori kako i na koji način je lijepo da se čovjek iftari. Pa kaže se u hadisu, 1238. hadisu, Prenosi se da je vjesnik sallallahu rekao, kada neko od vas hoće iftariti, neka se iftari datulama. Ako ne nađe datule, onda vodom jer je ona čista. Nakon toga hadis 1239. Enes radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik rekao, prije nego što bi klanjao akšam namaz, običavao bi iftariti svježim datulama. A kada ne bi bilo svježih datula, iftario bi sa suhim datulama. A ako ne bi imao ni suhih datula, onda popio nekoliko gutljaja vodi. Hadis bilježi imam Ebu Davud. <clears throat> U svakom slučaju vidimo dva hadisa. E, ovaj drugi hadis je malo detaljniji. U prvom hadisu Allah poslani kaže iftarte datulama, ako ne imate iftarite vodom, jer je voda čista. U drugom hadisu imamo malo čak jedno dodatno pojašnjenje, a to je u arapskom i jeziku, a i podneblju ljudi ima više vrsta datula, imaju e, datule koji su svježe i zovu se rutab. Znači one su svježe i još se nisu osušile. Svježe su, još se nisu osušile, friške. imaju druge datule koje su stajale određeni period, sazrile su i onda su se osušile i takve datule se mogu uskladištavati, stajati dugo. Dok ovi e, svježe datule, one su prepune vlage unutra, znači svježe su i one ne mogu dugo stajati. Pa Allah poslanik preporučuje, znači prvi stepen je u islamu kada se čovjek iftari ako ima svježih datula. To je takozvani taj rutab. Ako nema, onda drugi stepen su obične klasični suhe datule, koji možemo mi svugdje kod sebe kupiti negdje na pijaci u supermarketu. Ako nema ni to, onda će čovjek popiti e, čašu vode ili nekoliko gutlja vode. Ovo je ono što je po sunnetu Božijeg poslanika, ali se letu sram, čovjek može iftariti na bilo koji drugi način. Svakako, e, mi ćemo poslije to spomenuti, greška je halalti e, i iftariti nečim što je zabranjeno, kao što je duhan. Velik broj ljudi sjedi pored penđera, gleda kada će se upaliti kandilji i dok Allahu Ekber, on zapali cigaru. Cijeli dan se suzdržava od onoga što je halal voda i iftari onaj svoj organizam koji se, koji se očistio toliko cijeli dan, ništa nije znači prerađivao i radio i prvo što u njega ulazi jeste duhan cigare koja je 100% definitivno zabranjena. Pa znači čovjek može da se iftari bilo čime što je halal, što je, znači može to biti sok, može to biti voće, može to biti povrće, može to biti hrana, može to biti bilo šta drugo, ali sunnet, lijepa stvar, pohvalna stvar, e, ono što u čemu treba da se natječemo u sljeđenju sunneta Božijeg poslanika, jeste da čovjek pokuša da iftari sa svježim datulama, takozvani rutab. Ako nema, suhim, klasičnim datulama koje možemo naći, e, hvala Bogu, sada i u svim skoro eh, supermarketima, kako u Bosni, tako i u drugim državama svijeta. Ako nema ni to, onda voda. Nakon toga 223. poglavlje, 223. poglavlje, odnosno pod koje govori eh, o određenim propisima, odnosno određenim adabima vezanim za post, pa kaže imam nevevi u naslovu ovog podpoglavlja, postaču je naređeno da čuva svoj jezik i organe od različitih vrsta prijestupa, vrijeđanja i svega onoga što im, što im nalikuje, znači nalikuje grijesima. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se mnogi ibadeti vjeri e, znači oni su fokusirani samo na vanjštinu, samo na formu. Pa ćete vidjeti da imate ljudi koji možda 10, 20, 30 godina klanja Allahu Ekber i ništa ne zna šta uči. Tako ćemo vidjeti da djeca odrastaju, e, navikavaju se na post i ništa. Čovjek posti, ne posti ili posti njegovo ponašanje isto. I filmovi, i serije, i uzrečice, i psovka, i laganje, i pogled, i sve Znači samo danas ne jedem i ne pijem, sutra pijem i jedem i to je to. Glavna razlika je gladovanje. Dok post ima mnoge, mnoge druge dimenzije, svakako savjetujemo ako Bog da e, već od da budete s nama u toku pred iftarskih emisija u Ramazanu koje se trenutno snimaju, a usput ćemo naučiti nešto mnogo toga o vjeri, a s druge strane svi oni koji budu učestvovali, kao što je bio slučaj sa Zimskom školom Islama, treba da ostave neki od komentara, pa ćemo ako Bog da za 27. noć mjeseca Ramazana nekoga obradovati i umrum. U svakom slučaju, imame Nevi kaže postaću je naređeno čuva svoj jezik je naveo ovdje primjer jezika, ali i sva druga znači e, organe. Čuvati ruke od harama, i oči od harama, i uši od harama, i jezik od harama i sve ostali ekstremitete i čovjekove dijelove tijela. Pa kaže se u hadisu 1240. od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu wasalam rekao Kada neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno i neka ne galami. ako ga neko bude vrijeđao ili napadao, neka kaže ja postim. Hadis bilježi imam Buharija. Ovaj hadis je jedan veliki hadis, jedan temelj u pogledu toga da po danu kojem mi postimo treba, mora, moramo se truditi da se razlikuje od dana u kojem mi ne postimo. Pa vidite šta kaže Boži poslanik, kada neko od vas posti, neka tada ne govori bestidno. Ne treba čovjek bestidno govoriti mimo Ramazana, ali u Ramazanu posebno kao što se suzdržajemo dijela, pića, isto tako treba da se treniramo i da to bude jedan vid treninga, ostavljanje loših izraza, loših pogleda, loših postupaka i čak ako nas neko uvrijedi, neko nas napadne, mi mu kažemo, enesaim, ja postim, izvinjajem se. Znači, meni danas ne doliči da se s nekim svađam i vrijeđam, ja inače, znači, ja sam postač, danas postim. Pa vidimo iz ovog hadisa, je ovo jedan temeljni hadis koji preporučuje čovjeku da u danima i e, danima kada posti treba da se primijeti njegov post na njegovim postupcima, a ne samo da naš post se ograniči na gladovanje, na e, sustezanje od pića i tako dalje. <clears throat> Nakon toga jedan isto, možemo slobodno kazati i, i, i hadis koji malo zastrašuje. Kaže se u hadisku i bilži eh, Imam Buhari od Huriri radi Allahu Teansom da je Allah poslanik ali se sam rekao ko se ne prođe griješnog govora i loših dijela, pa Allahu nije potrebno da takav ostavlja jelo i piće. Allahu ekber. Allahu ekber. Ovaj hadis svakako e, nije, može se pogrešno shvatiti. Pa čovjek koji kaže, pa ja inako ne mogu ostaviti loš govor, to neće onda ni postiti. Ne, čovjek mora postiti, to je nama naređeno. Ali nas ovaj hadis podstiči. Pogledajte, ovo je kao vid prijetnje ko se ne prođe griješnog govora i loših dijela. Allahu nije potrebno samo da se ti ostavljaš hrane i pića. Znači, Uzvišeni Allah nama je propisao post sa određenim ciljevima, da se popravimo, da se kontrolišimo, da kontrolišimo svoj jezik, svoje poglede, svoje uši, svoje ruke, svoje postupke, svoj govor. Pa kaže Allah poslanik sam, ko ne ostavi to loše ponašanje, on se samo suzdržava hrani i piće, Allahu takav post nije potreban. Pa je tačno da znači da takav post Možemo reći za njega da je ispravan, ali je njegova nagrada umanjena prilikom posta u kojem čovjek se ne suzdržava od grijeha, od loših postupaka i loših, loših dijela. Nakon toga imam nevi inšala i mislim da ćemo eh, ovdje i, završiti kroz ovu poglavlju koji imaju tri ili četiri hadisa. Nakon toga dolazi vrijednosti korist posta u mjesecu Muharremu, Šabanu i svetim mjesecima. Znači posljednje poglavlje 223 poglavlje, neka pitanja vezana za post. Imam Nevi Rahmetullah Alihi nakon što je citirao određene hadise koji govori o postu, o adabima vezanim za iftar, za sehur, nakon toga imam e, Nevi Rahmetullah Alihi citirat će nam četiri hadisa koji govori o određenim pitanjima koja je on smatrao da su bitna. Pa kaže se u prvom hadisu da je 1242. E, hadis od Ebu Huriri radi Allah nam se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao kada neko od vas u zaboravu nešto pojedi ili popije neka nastavi svoj post jer ga je to u istinu Allah nahranio i napojio. Ovo je jedan veliki hadis Imam Nevi inače kada citira hadise pokušava da citira hadise sveobuhvatne, široke. Kaže se u ovom hadisu kada neko od vas u zaboravu pojedi i popije, neka nastavi. To ga je nahranio i napojio njegov gospodar uzvišeni Allah subhanahu Generalno je pravilo u islamu čovjek kada uradi nešto u zaboravu nije griješan. Može se desiti da čovjek nanese nekom štetu u zaboravu, on to treba da mu namiri tu štetu, ali nije griješan jer je zaboravio. Tako i u slučaju posta. Čovjek ako uradi nešto u zaboravu, uzmi čašu, zato prvi dan, drugi dan Ramazana u većini slučajeva svi imamo problem dok se malo ne navikne opostiti, čovjek uzme čašu vode i popije vode ili pojede i nešto hrani. Ako je to čovjek uradio i zaborava, njegov post je ispravan, treba da nastavi. Pa imamo nekoliko pitanja vezani za ovaj hadis. Prva stvar, ako se desi da neko u toku posta pojede ili popije nešto, pa čak uradi neku drugu stvar kao što je intimni kontakt, analogno tome u zaboravu njegov post je ispravan. Ono što je obaveza, obaveza u istom momentu kada se sjeti da to prekini. Ako čovjek uzeo je čašu, počne piti i pola čaše popije i sjeti se. Neće nastaviti pit, čak će zaustaviti, vrate čašu i ono što ima u ustima vode ispljunuće. Pa je obaveza odmah prekinuti. Isto tako, ako neko nekoga vidi Onaj ko jede i pije, on nije griješan. Ali mi koji ga vidimo i mi znamo da on posti, mi znamo da je Ramazan, nama je obaveza da ga obavijestimo. Znači nećemo kazati, dobro je, zaboravio je, neka Allah će ga nahraniti, napojiti. Ne. To se odnosi na njega, a što se tiče nas, nama je obaveza da ga, da ga napominjem. Pa znači ovaj hadis Prvenstveno, to je Allah subhanahu wa ta'ala milost prema ovom ummetu, da čovjek kada nešto uradi u zaboravu, njegov post je ispravan. Rekli smo analogno tome i, i ne samo hrana i piće, čak i intimni kontakt. Ako bi se desilo da čovjek nešto počne jesti, pa osjeti, znači sjeti se, onaj dio hrane ili pića treba da ispljuni iz usta i rekli smo zadnja stvar, ako bi neko vidio nekoga da u zaboravu jede i pije, obaveza mu je da ga napomini. E, drugi hadis od četiri hadisa u ovom poglavlju jesu Riječ Allahu poslanika ali se poznatom ono hadisu od Laqit ibn Sabiri radi Allahu ta'ala da je Allahu poslanik rekao e, rekao sam Allahu poslaniću obavijesti me o abdestu pa je poslanik rekao u potpuni abdest dobro protrlja između prstiju i dobro isperi nos osim u slučaju kada postiš. Ovo je nama bitno da je Allah poslanik rekao ovom ashabu poznatom Laqit ibn Sabiri kaže Balir fil istinšaki dobro nos isperi. Znači čovjek koji je propisan kada abdesti, kada uzme vodu za ispiranje nosa, da znači ušmrkni dobro vodu. Kaže osim u jednom slučaju, kada si postač. Zašto? Zato što znači eh, eh, nos je jedan od eh, provodnika ili da kažemo e, putem kojeg može ući hrana u čovjekov organizam, putem usta i putem nosa. Pa čovjek kada je, e, postač, mimo postamo je propisano i pohvalno da dobro isperi nos. Osim ako je postač, u tom slučaju će samo znači malo isprati nos kako se ne bi desilo da voda putem nozdrva ode čovjeku u grlo. E, ovdje se svakako ovaj propis, e, da neko ne bi pogrešno satio, jako ispiranje i intenzivno ispiranje nosa misli se na zdrave ljude. Imate ljudi koji imaju problema sa nosom, imaju problema e, da li sa sinusima ili nekim oboljenjima koja su vezana za nos i nosnu, nosnu šupljinu. Znači u tom slučaju na njih se ne odnose ovi hadisi, misli se na ljude koji su zdravi, da je pohvalno i lijepo u toku abdesta da dobro ispiraju nos da ušmrknu vodu i da je lijevom rukom iseknu. Osim ako su postači, oni će tada ispirati nos, ali neće jakim i velikim intenzitetom kako nešto od vode kroz nos ne bi otišlo čovjeku u grlo. Nakon toga, 1244. Eh, hadis, odnosno i 245. i 4. hadis govori o istom propisu ali ima jedna klauzula 1244 eh, hadis od Aiši radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla Allahu poslanik alihi salatu selam znala, znala bi ga zateknuti zora i on bi bio u stanju džunupluka nakon intimnog odnosa, pa bi se okupao i postio. U drugom hadisu stoji u umu selemi, Allahu poslanik osvanuo bi džunup, ali ne od poluciranja u snu, pa bi zapostio. Znači, oba hadisa govori o istom propisu, a to je da čovjek e, u toku noći od iftara pa do pojave zori, znači noć, u toku noći čovjek ima pravo da jede, da pije i ima pravo da ima intimni kontakt sa svojom suprugom. Ako bi se desilo da čovjek nije se okupao, ustao je na sehur, prioritetnije nek sehuri, pa ako zauči ezan za saba, onda ima vremena da se okupa i da klanja saba do izlaska sunca. Pa nije uvjet čistoća od džunupluka da mi zapostimo. Znači, e, i post je badet, možemo ga započeti, a ne moramo biti čisti od džunupluka. Nažalost, velik broj ljudi to ne zna ili identičan je propis za žene koje su u hajzu. Žena može ustati na sehur i na sehuru vidi tragove, odnosno vidi da je se očistila od hajza ili nifasa takva žena može sutra da zaposti, a može se okupati nakon što nastupi zora, s tim što znači e, treba da, e, ako može da se sehuri, nakon toga da kada nastupi zora da se okupa kako bi mogla klanjati sabah namaz u periodu od pojave zori do izlaska sunca. Pa ova dva hadisa koja nam je citirao Imam nevi jasno potvrđuju da nije uvjet ispravnosti posta da moramo se okupati od džunupluka, prije nastupanja zori. Možemo mi donijeti namjeru u srcu, kažemo sutra ako Bog da postim, Primjer radi, ako, ako zora nastupa u četiri, mi smo ustali u pola četiri, mi ćemo iskoristiti vrijeme od pola četiri do četiri da nešto pojedimo, popijemo, a kada nastupi zora možemo tada znači, odgoditi kupanje do, na, znači nakon zore, a nakon toga eh, klanjati saba. U svakom slučaju, mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti. Vidjet ćemo da li će to biti još jedan termin ili još maksimalno dva termina prije Ramazana. Ići ćemo u ovom terminu poslije Jacije, a inšala kad se budemo vraćali nakon Ramazana našem komentaru, gledat ćemo da to već bude drugi termin. Subhanak Allahumma bihamdike, la ilaha ve tubu